što vam može koristiti, ovi pravni propisi, inšala, vidim ja da oni vas puno ne interesuju. Onaj, imamo, ostalo nam iz drugog predavanja, nekoliko savjeta za razloge kako nastaju bračni problemi i kako ih rješavati. O i svi sam stručnjaci pisali knjige, evo mi ćemo spomenuti nešto samo kratko i rezimirano. Prva stvar, nerijetko dolaze problemi iz eh, tog praksa zato što ljudi ne znaju zašto stupaju u brak pa neko stupa u brak zato što vidi neku lijepu sestru na Facebooku, neko zato što mu je ta buduća žena bogata, neko zato što hoće ima školovanu ženu i tako dalje. Čovjek u životu ako precizira razlog zašto stupa u brak, samim tim je išala riješio mnogi problemi. Također, jeste da čovjek ne treba da zanemari faktor jednakosti među supružnicima. Šta to znači? Ja znam kako je kad insana udari, znači upala imana, on ne vidi dalji odnos. Kažeš, pa vidiš nos, se negu. E, odeš na, odeš na ogledalo i gledaš tvoj nos. I onda on, tamo neka sestra koja je završila već šest fakulteta, a on jadnik, on se i dalje prst potpisiva, znači sa onaj, <laughs> znate ovako. Ma pa kaže, oni to nama ništa ne smeta. On ne ne on ja završila fakultet. Mi u ime Allaha, on je lav na lavom putu, ja sam lavica, mi ćemo se čitav život onaj gumbar. E, tako će vam imati. Znači, ne mora znati u problema, treba te stvari Prvo će vrijeme, ona će njemu početi pričati o, geografiji, o fizici, o eniji, On kaže, ženo, mora stoji kako u metrima, u drvima izračunati. Kada ne vjeruje pašta, mora li Ma e, ne mene kaže ni u E mora u usijenu? Ma ne mene kaže ni u Bola na vlate uputio. Bola ovo su fizika, hemija i ostale formule. I ona se zasiti njega i on kaj non nešto priča, ništa ne konta, nemam pojma čovječe s kim živim. Zato kažem, treba uvažiti činjenicu. Ili čovjek previše siromašan, ona ugljedna, otac joj ministar, ovako, onako, oni su lavovi, oni bi se samo grizli, tako da se njih samo i onda ona njemu čitav život, ti si siromašan, on joj, ti si bogata. Ti sam se samo uvažavaj, to ne znači da ako neko postupi suprotno tome i da moraju biti problemi, ali se trebaju uvažiti. A sahabi su znali zbog toga imati problema. Zato kažem, treba paziti na tu stvar. Također, čuvajte se u braku. Jedan od najvećih razloga e, braka i problema u braku jeste prevara i laž. Znači ja sam davao, braći, nekad savjeti kad sam imao više vremena za te stvari, više predavanja. Povjerenje u braku je najveća blagoda koju čovjek može imati. Zapamti danas, ako ništa ne zapamti, to su ono jutro što se zapamti. Šta se jutro zapamti? zapamtiti? O namazu, bravo paša. Da se namaz ne može nikad izostaviti i ovo danas zapamti. Nema veće blagodati u braku od povjerenja. A nema većeg azaba od nepovjerenja. Zato kada se čovjek, uda, kada se čovjek oženi, a može se udat, i kad se sestra uže, oženi i uda, moraju dobro paziti na svoje postupke kako ne bi povjerenje poljuljali. Onda gdje se poljulja povjerenje, zapamtite, taj brat, ostaje azap. Zato se čuvajte, čuvajte svoje postupke. Evo nije da se nešto ja falim, ali ja ću vam kazati svoj prakšni primjer. Ja svoj mobitel, u po noći, upo danas dana smijem dati svoju ženi da čita u njemu šta god hoće. Moj e-mail može otvoriti kad god hoće. Moj laptop može otvoriti kad god hoće. Ja smijem uzeti laptop svoje ženi i čitati šta hoću. nije mobitel čita šta hoću. Zato što nemaš oraha u džepu i ne bojiš se zeketa. Ali kada ti nešto tamo bliše sakrivaš gore dole, onda je to već problematično. Kad te žena jednom ufati da petljaš, dva puta ufati da petljaš, da vi znate, ja žao mi što Bilal sve to snima, onaj, kakvi aferima do nas doći i kakve su to, kako ljudi poslije žive nepovjerenje. Jedna sestra se nedavno žali, ima problem, ne do Allah da budi ta sestra iz Zemci, ja ne znam koje pute me Mila je A da bude i ona čovjek čovjekom ovdje, pa da čovjek sazna da je se ona žala na njega. Kaže, on je bolestan, kad im dođe neko ugoste, da ide i da prostiš u WC, kroz prozor vidi koji je u WC-u. I sad su oni otišli kod njegove punice, pošli kod njegove punice i šta će on adrenalin mu proradiju druga, trese se, mora neko povijek. kao šla u WC, ona ključa on. A punca zadla, šta će zeteba tu? Kaže, ja to što moja žena u WC. I, a gotovo, tu više nema povjerenja. Tu više nema povjerenja u braku. Ta žena, da vidite vi, nije, nije, nije Znači, ona je, kaže, ona piše, ja sam, kaže, vjernica, bojim se Allaha, ne želim da živim sa takvim idiotom. A šta ću? Sad tu sam sa njim. Problem, zato vam kažem, čuvajte povjerenje u braku Allaha, mi nema veće blagodati da imaš povjerenje u braku. Otišao si od kuće 15 dana, prstuvo znaš da tvoja žena je čedna i čestita. Otišao si 15 dana, tvoja žena ne sumlja u tebe nijedan postup. Nema većeg hakuka na planeti, a nema većega zaba, ti iziđeš iz odmah kontaš, eno se žena konektovala, sad će ona s kakvim mrgom kontaktovati. Znači, to je azab, nema većega zaba nakon toga. Također problemi mogu doći sa strani, odnosno vanjski faktor. Pazite, mnogo je onih koji se ljudna miješali u brak, ali ja lično smatram da nije problem u njima. Onima koji hoće da se miješaju će problem onima koji im dopusti da se miješaju u brak. Ali kada žena prvi put dođe kod svojih i odmah ona počne imati se žaliti na muža, on joj počnu davati savjete, gotovo Prvi put, kad se neko počne miješati u brak, odmah odrežiš. I kažite, izvinjajmo se, mi smo muž i žena, mi imamo svoju intimu, imamo svoje bračne probleme, mi sami rješajmo, mama da tala nagradi, babo da tala nagradi, tala nagradi, tala, Nema mjesta. Ako sin zatvori vrata majci i ocu, ako žena zatvori vrata majci i ocu, niko im se neće miješati u brak ali ako oni otvori vrata, svi će im se miješati, a onda neće nikome moći ugoditi. Zato ja kažem, problem je onima koji žele da se miješaju, ali je problem već i onima koji otvaraju vrata. Zato na vrijeme zatvoriš vrata i niko ti se ne miješa u vratu. Također, nerijetko se dešava, možda je to za ovi neoželjeni, onaj, nepojmljivo, ali je to pojmljivo u bračnom e, životu i više nego pojmljivo, da jedan od supružnika zapostavlja seksualne potrebe drugog supružnika. Ja kad vam rekao da ima slučajeva da te nazove ili kontaktira ili čuješ priču vjerodostojnu od osoba koja kaže u toku godine dva puta ima sa mužem spolni odnos. Zamislite kakav je taj život. Taj život nije život, to je, to je znači azav na dunjalu prije ahireta. I zato čovjek treba paziti na te stvari. še Islam Ibn glutenije koji je bio možda najveći učenjak umeta, on u svojim knjigama o tim pitanja govori više nego jasno. On kaže ženino pravo na seksualne potrebe je veće nego ženino pravo na hranu i piće. Jer žena ako je gladna i žedna i ako napravi neki eksces, ona otiđe ukrašće hranu i poješće. Ali šta ako žena nije zadovoljna s mužem, iako to morate uraditi na haram način. Onda je to veliki problem. Zato vam kažem, e, a to se rješava otvorenim razgovorom. Znači između muža i ženi, ako te stvari nisu u harmoniji, onda može se desiti isto suprotno tomu, da muž nije zadovoljan sa ženom i žena sa mužem. Te stvari se rješavaju razgovorom, rješavaju se nakon toga ako ima potrebe za liječnikom, rješavaju se ako ima potrebe za rukijom, rukijom, na kraju krajeva Rešavaju se razvodom braka. Ali ja znam ljudi koji odu preko okeana četiri, pet godina raditi u Ameriku i žena sjedi u Bosni, on nikad ne dolazi. To je više, ne treba ništa o tome više govoriti. Tako da, e, treba pasti na stvari. Prekomjerna sumnja. Isto je veliki e, izvor, problema kada supružnici jedno u drugo puno sumnjaju. Muškarac u ženu, žena u muža pa se počnu špionirati, pa se počnu pratiti, pa se počnu, znači, i onda je taj bračni život azad. I na kraju, činjenje grijeha, naročito ako je to zajedno činjenje grijeha, je veliki uzročnik belaja u braku, jer nema veričeta u onom braku gdje se radi grijesi, naročito ako su to grijesi u saglasnost oba, ajde da kažemo, supružnika. Kao što je gledanje filmova, serija i sličnih stvari, Znači, znajte da onaj, iz toga moraju izići problemi u braku. Na kraju kako to se riješiti, kratko, iako bi se o tome moglo govoriti mnogo, prva stvar otvorenost. Znači, ako čovjek osjeti nešto od problema ili žena, da ima podršku od svoga muža ili muža ženi, da sjednu i da otvoreno govori o problemima. Ondje gdje nema razgovora, tu nima rješavanja problema. Isto tako, bi se dešava da ljudi E, zbog sitnica, znači pridaju pažnju sitnicama i to bude razlog da se tim stvarima daje prednost nad velikim stvarima ili zbog sitnica napravi velike probleme. Ja znam dosta braće koji imaju veliki problem u braku, a njihov problem je počeo, ajde da kažemo, s nule. Isto tako, nekako nam se dešava da ljudi imaju problem i e, rješavanje problema vraćaju nekoliko nije kompetentan, naročito neko ko to ne gleda kroz vjeru. Čovjek hoće da se razvede sa ženom i onda on predlaži sudu da sud, do, znači predloži sudu kaznu da njegova žena plaća alimentaciju djece. To je predlaganje nečega što je u kolizi sa islamom. U islamu otac, on je otac koji djeci, razveo se ili ne razveo se sa ženom, on je taj koji plaća alimentaciju. Znači, ako ćemo tražiti rješenje, onda se rješenje traži u islamu. Nikako, nigdje drugo. Također, jedna fina stvar, ja sam o njoj mnogo govorio, a izuzetno korisna, to je rješavanje problema često se dešava da supružnici živi na način da voli supružnik ono što voli sebi i da se maksimalno trude da udovolje željama druge strane. Znači, ako znaš da u braku supružnik voli određenu stvar, maksimalno se trudi da to činiš. Ako znaš da nešto ne voli, maksimalno se trudi da to ostaviš. I ponašaj se prema supružniku onako kako bi volio da se neko ponaša prema tebi ili eventualno prema tvome djetetu. Pa tako kao što neko od nas ne bi volio da neko njegovu čerku i šamara i udari i zapostavlja i sumnja u nju i tako i tako, onda i mi ne trebamo sumnjati u tuđu čerku. I tako dalje. U svakom slučaju, e, to je nešto što sam želio da spomeni vezano za ovo naše druženje.